บุ๊กทูหกสิบที่ธนาคาร銀行でผมต้องการเปิดบัญชี口座を開きたいのですがนี่คือหนังสือเดินทางของผมพาสปอร์ตはこれです และนี่ที่อยู่ของผมこれが私の住所ですผมต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของผม口座に現金を入金したいのですがผมต้องการถอนเงินจากบัญชีของผม口座から現金を下ろしたいのですがผมต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี 口座明細書をお願いします。ผมต้องการแลกเช็คเดินทางトラベラーズチェックを換金したいのですが、ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับ手数料はいくらですかผมต้องเซ็นชื่อที่ไหนครับどこにサインすればいいですかผมกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน ドイツからの送金を待っています。これが私の口座番号です。入金はありましたかこれを両替したいのですが。ผม米ドルがいります。 กรุณาขอแบงค์ย่อยครับ昇格紙幣でお願いします。ที่นี่มีตู้ ATM ไหมครับ ATM はここにありますかสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่ครับ引き出し限度額はいくらですかใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างครับどのクレジットカードが使えますか